anatakikana muislamu ayafanye juu ya kuingia mwezi huu mwezi wa ramadhani na sasa hivi sasa tunaugonga mlango katika milango ya kuingia mwezi huu wa ramadhani kwa siku moja au siku mbili baada ya leo fastabshiri ya ummat alfurqani pateni bishara njema enyi umma wa quran kwa kuingia mwezi ambao msamaha wa Mola wetu subhanahu wa ta'ala uko waziwazi bali sio hivyo kukithiri kwa ujira mwingi kwa yale matendo atakayoyafanya mja ndani ya mwezi huu والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما فانا ujira mwingi ndani أتى رمضان أتى رمضان شهرا للعباد أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد فأد حقوقه قولا وفعلا وسادك فادخره للمعادي ومن بذر الحبوب وما سقاها تأوه نادما عند الحصاد موسي ورمضان ramadhani ambalo ساس شامبهيل لمكاريبيا limekaribia kwa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliwasifu kwamba hawa ndio waumini wa kweli na mwezi huu umekaribia na kuingia kwa lengo la kuzisafisha nyoyo kutokamana na machafu mbalimbali yaliyomo katika nafsi lakini pia sio hivyo tekeleza haki za mwezi huu kauli zako ziwe ni kauli zenye faida na ujira kauli zako ziwe ni kauli zinazokupandisha katika takwa Allah kwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kauli zako ziwe ni kauli ambazo zinakufikisha katika msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala tekeleza haki ya mwezi huu kwa kauli zako zilizokuwa na faida bali vitendo vyako viwe ni vitendo vyenye faida katika mwezi huu sawasawa utakuwa ni wakati wa mchana sawasawa utakuwa ni wakati wa usiku basi vitendo vyako viwe vinakufikisha katika ghufranu rabbe vinakufikisha katika msamaha wa allah bali sio hivyo vinakufikisha katika taqwa allah kwenye kumcha allah subhanahu wa ta'ala فأد حقوقه قولا وفعلا وسادك فادخره للمعادي بس تنبوه يا كوانبا safari hii inayoelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala ambayo imeahidiwa safari hii ya kwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala iandalie chakula kilichokuwa kizuri iandalie mzigo uliokuwa mzuri matendo yaliyokuwa mazuri wazadaka faddakhiruhu lilmaadi waman badhara alhububa wama saqaha na atakayepanda mbegu kisha hakusikumwagilizia waman badhara alhububa wama saqaha na yule atakayepanda mbegu na hakusimwagilizia maji taawaha nadiman inda alhasadi mtu huyu atarejea kwa majuto na maumivu sana kile kipindi cha mavuno pindi atakapoyaona mavuno yake ni madogo taawaha nadiman inda alhasadi umeletewa shamba hili hapa lima jembe umepewa mbegu umepewa na kila njia za kuweza kupata mavuno makubwa vyote hivyo umepewa kisha huyo mtu muumini huyo hawezi kulima hawezi kupanda mbegu taawaha nadiman inda alhasadi maumivu yatakuwa ni makali tena majuto yatakuwa ni makali inda alhasadi kile kipindi cha mavuno lazima nafsi yako itaumia sana ewe abdallah ya alladhi ma kafahu adhambu fi rajab ya alladhi ma kafahu adhambu fi rajab hatta asa rabbahu fi sha'bana au hata asa rabbahu fi shaabani ewe yule ambao haujatoshelezwa na madhambi katika mwezi wa rajab ewe yule ambaye haujatoshelezwa na madhambi kwamba uyaache katika mwezi wa rajab hata asa rabbahu fi shahri shaaban mpaka mtu huyu akaendeleza madhambi na machafu na makosa mpaka katika mwezi wa shaaban فقد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تسيره أيضا شهر عصيان basi umeshakuingia sasa mwezi wa ramadhani huu siku moja au siku mbili baada ya leo siku moja au siku mbili baada ya leo umekuingia mwezi wa Shaaban mwezi wa Ramadhani baadahuma baada ya miezi hiyo miwili mwezi wa Rajab umekupita na mwezi wa Shaaban umekupita fala tusayiruhu aidan shahra isyani basi usiufanye tena huwa mwezi wa Ramadhani ukawa ni mwezi wa isyani watlu qur'ana وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن صوم قرآن كتابة الله سبحانه وتعالى تنم سبح الله سبحانه انت انت انت كوس الله كل داني يا مويز رمضاني wasabbih fihi mujtahida tena hali ya kuwa ni mwenye kujitahidi mwenye kutoa juhudi ya kutenda matendo yaliyokuwa mema fa innahu shahru tasbihin wa qurani kwa sababu huo ni mwezi wa kumsabihi allah na ni mwezi wa qurani kam kunta taarifu mimman sama fi salafin ni wangapi waliokuwa unawajua katika salaf walikuwa wanafunga mwezi huu min ahli wa jirani wa ikhwani katika majirani familia na ndugu mbalimbali ni wangapi unaowafahamu wewe sawa sawa walikuwa na majirani zako sawa sawa walikuwa na sahiba zako sawa sawa watu wa familia yako miaka iliyopita ya nyuma kamkunta taarifu mimman sama fi salafin ni wangapi ulikuwa na wajua waliotangulia waliufunga mwezi huu lakini min ahlin wa jirani wa ikhwani katika familia na majirani na ndugu kisha Allah anasema muallif na mtume anasema faqad afnahumul maut wastabaqaka ba'dahum hayya umauti umewachukua wote mshairi anasema afnahumul maut umauti uliomaliza wote wastabaqaka ba'dahum muhayya na Allah amekubakisha wewe ukiwa hai baada ya wao wote kuwa wamekufa Allah amekubakisha wewe kuwa uko hai fama aqrab alqasi min adani basi tambua hakuna hakuna ukaribu kwa mtu aliyetangulia wa mbali na wa karibu kama walikufa wao basi jua na wewe pia wakati wako utafika ibadallah mwezi wa ramadhani ahlan bishahri saumi walghufrani tunaukaribisha leo hii tunaukaribisha mwezi huu wa ramadhani mwezi ambao ndani yake umejaa msamaha wa allah subhanahu wa taala ndugu zangu mwezi wa ramadhani ni mwezi ambao au jambo la kufunga ni jambo lenye faida kwenye mwili wa mwanadamu ni jambo lenye faida kwenye maisha ya mwanadamu leo hii tunalikaribia jambo hili tunaikaribia ibada hii tunaikaribia kheri hii mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi mbalimbali ametuonyesha fadhila nyingi sana za saumu na miongoni mwa hizo saumu ni katika kitu ambacho kinachoweza kuyakata matamanio yaliyopo kwenye nafsi ya mtu matamanio mbalimbali ambayo mtu anaweza akawa nayo basi kiwembe kikali msumeno uliokuwa mkali wa kuyakata matamanio hayo ni ibada hii ya siyam pale ambapo mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anawaeleza kundi la vijana kisha mwisho wa maneno yake akasema faman lam yastati' fa alayhi bisawmi fa innahu lahu wijaa basi mtu ambaye hatoweza kuyaweza yote yaliyotangulia huko nyuma kutajwa alazimiane na jambo la funga kwani funga kwake yeye ni kinga fa innahu lahu wija ni kinga inayoweza kuyakata matamanio yake bali sahibu inda muslim mtume sallallahu alaihi wasallam pia ametuambia asaumu junna sawm pia ni ngao inayomkinga mtu na kusema kauli zilizokuwa chafu mtu mwenye kufunga hazungumzi maneno tafiha mtu aliyefunga haufanyi mwezi wake au muda wake ule wa kufunga ni mwezi wa kuzungumza matusi na mambo mabaya asaumu junna saumu ni kinga inamkinga mtu na maneno machafu bali saumu pia ni junna inamkinga mtu na matendo mabaya mtu aliyefunga hawezi akanyanyua kiswa akamkata mtu mtu aliyefunga hawezi akanyanyua mkono akataka kumpiga mtu hawezi kwa nini kwa sababu inni mruun saimun kwa sababu mimi ni mtu ambaye nimefunga kwa hiyo saumu inamlea mtu inamlea mtu kuwa mwanadamu aliyekamilika mwanadamu ambaye anatenda matendo yanawaridhisha waja kwa hiyo mtume anatuambia assaumu junna saumu ni kinga inatukinga na kauli chafu inatukinga na vitendo vichafu na vibaya na saumu hiyo hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye ameihusisha malipo yake katika matendo mengine aliposema mtume sallallahu alayhi katika hadithi al-Qudsi fima yarwihi an rabbih Allah subhanahu wa ta'ala kasema as-sawmu li wa ana ajzi bih sawmu ni ya kwangu mimi na mimi ndiye ambaye ninayetoa malipo kwenye saumu aliyefunga namjua mimi aliyefunga saumu ya kweli namjua mimi na mimi ndio nitakayemlipa aliyefunga ukweli wa kufunga kafunga mdomo wake kafunga macho yake kayafunga masikio yake kaufunga moyo wake na amelifunga tumbo lake mtu huyu ambaye kafunga kweli mimi ndiye ninayemjua allah subhanahu wa taala asawmu li wa ana ajize na mimi ndiye ambaye ninayetoa malipo enyi waja wa allah subhanahu wa taala tumekaribia kuingia katika mwezi wa ramadhani mwezi huu wa ramadhani inda almuslimin mbele ya waislamu mwezi huu unathibitika na kuingia baada ya kupita mambo matatu yani mambo matatu yakipatikana kwa mwislamu basi uthibitisho wa kuingia mwezi wa ramadhani tayari umeshapita na haya ndiyo mambo ambayo dunia nzima sharqan wa gharba mashariki na magharibi wanayatazama mambo haya kwamba yakipatikana mambo haya ndiyo mwezi wa ramadhani umeingia na watu wanawajibika kulalalania na kuanza kufunga siku inayofuata mambo haya matatu yamethibiti kwa sunna za sayyid ali nani sallallahu alaihi wasallam kwa sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam bali na ijmaa almuslimin na makubaliano ya waislamu jambo la kwanza linalothibitisha uingiaji wa mwezi kwa maana uingiaji wa mwezi wa ramadhani ni ru'yatul hilal ni kuonekana mwezi muandamo mwezi muandamo ukionekana na tayari watu wale waliouona wamewajibishiwa kwa wao kufunga mwezi wa ramadhani jambo hili la kuonekana mwezi wa ramadhani mtume sallallahu alaihi wasallam atwambia sumu liruyatih wa aftiru liruyatih fungeni kwa kuonekana kwake na mfungue kwa kuonekana kwake kwa hiyo waislamu wote duniani wanapothibitikiwa na kuonekana kwa mwezi basi wao wamewajibishiwa kwa wao kufunga mwezi wa ramadhani na jambo la kuonekana mwezi wa ramadhani indana fi lmadhhabi katika madhhabi ya imami malik rahimahullah uonekanaji wake una sampuli mbalimbali imma itakuwa ni taarifa ya mtu mmoja na imma itakuwa ni taarifa ya watu wawili na ima itakuwa ni taarifa ya watu wengi bali inaweza ikawa ni taarifa ya tena ni taarifa ambayo iliyozagaa na kuenea fi madhhabi malikia wanathibitisha ya kwamba uonekanaji wa mwezi wa ramadhani unaambatana na kuona watu wawili waadilifu walioepukana na fisqi na uchafu watu wawili fil madhhabi ndio ambao wakituletea taarifa ya kwamba mwezi umeonekana watu hawa wakawa ni wanaume tena sio wanaume tu wakawa ni waadilifu wameepukana na kila aina mbalimbali ya fisku ya uchafu hawa ndio ambao wakiuona mwezi huu wanaambiwa wale ambao hawakuona watosheke na kuona kwao walikuja mabeduya hili kwa mtume sallallahu alaihi wasallam wakithibitisha ya kwamba wameuona mwezi wa ramadhani فصام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه بصيامه mtume akafunga na akawaamrisha masahaba na wafunge kwa hiyo mwezi wa ramadhani unathibitika kwa kuonekana kwake sawasawa mwezi huo atauona mtu wa mji huu na sawasawa mwezi huo atauona mtu wa mji mwingine kikubwa ni mwezi uonekane katika ardhi hii jambo la pili la kuthibitika kuonekana mwezi wa Ramadhani ni kukamilika siku 30 katika mwezi wa Shaaban mwezi huu wa Shaaban ukikamilika siku 30 sisi waislamu tunahesabu ya kwamba siku ya kesho yake ni siku ya tarehe moja ya mwezi wa Ramadhani bimaana tukio la siku ishirini halafu siku ya ishirini kuamkia thelathini fahumma alaina mawingu yakatanda kwabu sisi tusiweze kuona mwezi wa ramadhani bimaana tukatafuta taarifa mashariki na magharibi kusini na kaskazini je watu wa mji fulani mmeuona mwezi wa ramadhani taarifa ikaja hali ya kuwa kwamba mwezi ulionekana basi mtume sallallahu alaihi wasallam asema faqduru lahu kadiriani katika huo mwezi wa shaabani kwamba nendeni mpaka 30 ya shaabani baada ya kumaliza 30 ya shaabani siku inayofuata ni siku ya kwanza ya mwezi wa ramadhani hii ni sehemu ya pili inayothibitisha kuonekanwa kwa mwezi wa ramadhani kwamba sisi tuna uhakika kabisa ya kwamba leo hii ni tarehe 30 au ni tarehe 29 basi watu wataanza kuangalia mwezi na wakikingwa na mawingu basi wakadirie siku 30 ikamilike na wala hakuna katika miezi 800 siku 31 ima itakuwa ni 30 na ima itakuwa ni 29 kama siku ya 29 hatujabainikiwa na kuona mwezi wa Ramadhani maana yake tunakadiria kuhesabu ya kwamba twende mpaka 30 ya Shaaban na baada ya siku ya kesho kesho kuto patakuwa ni Ramadhani na jambo la tatu na la mwisho linalothibitisha kuonekana mwezi wa Ramadhani ni istifadha ni kupawanyika na kuzagaa habari duniani ya watu wengi wakalielezea jambo la mwezi kuonekana duniani habari zikaenea au katika mji habari zikaenea kwa wingi sio tena mtu mmoja an nawawi wal-Imam shafii wao walisema ya kwamba ni kuanzia watu watano na kuendelea lakini wengine katika malikia wanasema ni zaidi ya kuanzia watu kumi na kuendelea taarifa ikija katika jamun ghafirun kundi kubwa la watu likaleta taarifa ya kwamba mwezi umeonekana hawa ni watu wengi sio wawili tena hawa watu wengi ambao tahilu lada inashindikana kimazoea tawatuuhum anil kadhibi kukubaliana juu ya urongo basi waislamu wa mji huo na waislamu wa maeneo hayo watawajibika kwa wao kufunga mwezi wa ramadhani wallahu wa taala alam alhamdulillah ala ihsani والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله إني waja الله سبحانه وتعالى من بهاي مولي ni mambo yanayo mambo haya matatu ni mambo ambayo yanamkinaisha muislamu na yanamtosha muislamu juu ya kuthibitika kuonekana mwezi wa ramadhani taarifa inapomjia muislamu yoyote imma taarifa ile itatoka kwa watu ambao wako katika mji wake au wapo katika mji mwingine muislamu huyo amewajibikiwa kwake yeye kufunga imempasa kwake yeye kufunga na leo hii wasailu alalam njia mbalimbali zilizotawanyika kwenye dunia hii zinalieleza na kulifafanua jambo hili kwa urahisi mno nchi yetu hii ya Tanzania miaka imepita nyuma mingi sana watu wengi tumekuwa tukifunga na kufungua kwa kupitia rai inayothibitisha kuonekanwa kwa mwezi mahala kokote duniani na liko kundi la waislamu wenzetu ambao wao wameushikilia msimamo wa kuonekanwa mwezi katika mji wao peke yake kwamba ima wafunge na ima wafungue pale ambapo mji wao na kadhi wao na shekhe wao watakapotangaza mwezi kwa maana mwezi wa mji ambao wanaoishi watu hizi ni kaulani ni kauli mbili ambazo tumeishi nazo katika nchi hii kwa muda mrefu kwa maana watu wa mji huu wamezipokea taarifa kutoka nchi mbalimbali mbali tulishawahi sisi kufunga na kufungua kwa kupata taarifa kwenye nchi nyingi zisizokuwa Saudi Arabia watu wengi sisi Tanzania miaka na miaka zimethibitika taarifa za kuonekana mwezi si kwenye nchi ya Saudia peke yake bali nchi mbalimbali isihusishwe Saudia peke yake kwamba sisi tunafunga kwa sababu ni mwezi mwezi wa nchi ya Saudi Arabia tumefunga humu Tanzania kwa kupitia muonekano wa mwezi wa Uganda je Uganda ni Saudi Arabia wamefunga watu humu ndani kwa kuona taarifa iliyotoka kwenye majlisul a'la al-ilmi ya nchi ya Nigeria wamefunga watu humu nchini mwezi wa Ramadhani kwa kupata taarifa iliyotoka nchi za tunisia bali hadi manchi ya, ya asia asia huko bara la asia huko pia taarifa zimekuja miaka na miaka bali masiku yamepita mengi tu yanathibitisha ya kwamba watu wa tanzania waliochukua msimamo wa kufunga kwa kutegemea mwezi wa popote hawakujihusisha na mwezi wa saudi arabia peke yake lakini kwa nini maneno yanakuwa ni saudi arabia tu ni kwa sababu ni nchi iliyosalimika na shirki ni nchi iliyosalimika na mambo ya turahati ambayo yanakhalifu aqida ya muislamu madhambi na makosa ya kawaida yapo lakini usalama wa nchi ile imepelekea ndiyo sababu ya kurushiwa mishale lakini pia sababu ya pili nchi ya saudi arabia ni nchi ambayo kwenye jambo la mwezi imejitengea utaratibu maalumu wa pesa na vyombo vya kulitafuta jambo hili bali na kulitawanya kwenye dunia kwa hiyo taarifa za nchi ya saudi arabia zinawafikia watu kwa uharaka mno ndiyo maana inaonekana ya kwamba hawa wanafunga na mwezi wa Saudi Arabia kalla wa asha lakini achilia mbali masala haya ya kufunga kwa kutegemea mwezi utokao nje ya nchi yako ni masala yametokea Tanzania peke yake je ni masala aliyoyafutu tu mtu wa Tanzania ni masala hayapo katika vitabu vya kielimu je ni masala hayapo katika vitabu vya kimadhehebu tunafahamu ya kwamba madhehebu yaliyopo duniani ni madhehebu manne ima utakuwa ni hanafia na ima utakuwa ni shafiia na ima utakuwa hambalia na ima utakuwa malikia je hizi rai za kwamba mtu afunge na mwezi wa popote au afunge kwa mwezi wa mji wake hizi rai hazipo kwenye madhehebu na haya madhehebu sio ya jana wala siyo ya juzi ni ya mikaka na mikaka yaliyopita wakina limamu hawa watu wa miaka mia mbili na kitu hijiria leo tunazungumza ni mwaka sita ni miaka takriban elfu moja na mbili imepita walikuweko sama hizo wakina limamu shafii almutalibi lakini sio hivyo walimamu abu hanifa walimamu ahmadi mbona inaonekana kama vile ni sahwa ni mlipuko uliotokea tu hapa tanzania ni mlipuko tu ulioibuka katika mji wa tanzania kupitia baadhi ya vijana wenye hamasa kupitia taasisi fulani za kihamasa hali ya kuwa ni mambo yapo kwenye butunu lkutubi yapo kwenye matumbo ya vitabu kwamba jambo la kufunga kwa mwasi wa popote wa nchi yoyote muda wa kuwa imethibitika ya kwamba mwezi umeonekana na taarifa zikawa mustafidh zikawa ni nyingi zimekithiri kufunga kwa kutegemea mwezi huo ni jambo jipya kwenye madhehebu manne leo nitakusomea kauli miongoni mwa kauli na hujja katika kauli ya madhhabu ya malikia aliulizwa mwenye kuulizwa katika wanawachuoni wa kimalikia ruu ya tubalati lhilali hal yaltazimu bihadha ruyati sairu lbuldan je muonekano wa mwezi muandamo ukionekana mwezi mwandamo je unalazimika mji mwingine nao ufunge na ufuate mwezi huo tunazungumza watu wa zamani hawa sio wale wale wa 80 na 70 mwezi ukionekana mji mwingine je yaltazimu بهذه الرؤيه سائر البلدان بقي ya miji na walazimika wafuate muonekano huo akajibu mwenye kujibu alkhilafu mashhurun kwanza kabisa kadhia hii ni kadhia ya khilafia ni ni jambo lenye mzozo kwa wanawachuoni si jambo ambalo halina mzozo asije katokea msemaji hapa akaanza kutuambia kwamba hiyo kauli haipo kwamba hakuna wanawachuoni hata wamoja wanasema ya kwamba funga kwa kutegemea mwezi wa mji mwingine asitokee mwenye kusema hayo maneno hii ni khilafu mashhurun baina ulama ni khilafu iliyopo mashuhuri tena kwa wanawachuoni faminhum kuna kundi miongoni mwao man yaqulu linasema la ibrata ikhtilafi lmatalii hakuna kuzingatia utofauti wa machomozo ya jua na mazamu ya jua yaani lisizingatiwe kabisa jambo la kwamba sisi wa tanzania tunatofautiana na nchi ya chile kwenye machomozo ya jua na mwezi kwenye machomozo ya jua na mazamu ya jua tunatofautiana haya mambo ya kutofautiana kuchomoza jua na kuzama kwa jua yasitazamwe la ibrata fi hakuna mazingatio ndani yake halizingatiwi kabisa hii ni kauli na uchuoni bali وهذا منقول عن الإمام مالك رحمه الله na hii ni kauli ambayo inayonukuliwa kutoka kwa imamu malik rahimahullah anasema hakuna kabisa jambo la kuzingatia matalia kwamba sisi tanzania na nchi ya yaman tunatofautiana masaa mawili iweje mimi nifuate mwezi wa Yemen hali ya kuwa tunatofautiana masaa matatu au saa manne la ibrata bi ikhtilafi almatali alimamu Malik inanukuliwa kwake yeye kwamba hazingatii kutofautiana machomozo na mazamu ya jua قال الإمام أبو الوليد الباجي ketika كتك ما walifia imam al-baji abu al-walid أنا سامهم إذا, رأ إذا رأى أهل basra hilal ramadan watu wa mji wa basra wakiona mwezi wa ramadhani wakiona mwezi mwandamo wa ramadhani thumma balagha dhalika kisha ikalifikia hilo hiyo taarifa ikalifikia ahla lkufati ikawafikia watu wa kufa watu wa basra na watu wa kufa wanakaa nchi moja ya iraqi watu wa basra wakafikia taarifa mwezi unaonekana wakauona mwezi mwandamo kisha taarifa ile ikawafikia watu wa kufa bali wal madinata na watu wa Madina nao Mali na Iraki mji nchi nyingine sasa hiyo ikawafikia taarifa ya kwamba mwezi umeonekana waliyamana na watu wa Yemen nao wakafikiwa taarifa ya kwamba mwezi umeonekana katika mji wa Kufa ndani ya nchi ya Iraki anasema falladhi rawahu ibn al-Qasim kile alichokipokea al-Imam ibn al-Qasim wa ibn Wahab na al-Imam ibn Wahab an Malik kutoka kwa imamu maliki fi majmuati kwenye mkusanyiko wa fatawa za limamu maliki lazima humusum ni lazima watu wa madina ni lazima watu wa yamani ni lazima watu wa kufa wote wanalazimika wafunge au lqadain fata ladha au waje walipe wakipita na kutekeleza hilo alimamu malik rahimahullah na haya ameyataja limamu lbaji kwenye kitabu chake cha almuntaqa kauli hii ya Imamu Ibn Baji Abu Walid al-Baji akinukuu fatwa kutoka kwenye majumuu ya kauli za Imam Maliki ya kwamba watu wa Basra wakiuona mwezi mwandamo basi itawalazimu saumu ya kufunga watu wa Madina na hali ya Basra na Iraqi na Yamani ni miji iko mbali Madina pako mbali watu wa Madina huko Saudi Arabia watalazimika wafunge bali watu wa mji wa Yemen watalazimika wafunge vipi useme kauli hizi hazipo vipi upate ujasiri wa kutamka ya kwamba haya hayapo ya kusema ya kwamba haiwezekani au kuna hakuna kauli ya kuonyesha watu wafuate mwezi wa nje vipi mtu atapata ujasiri huo wa kusema kinachozingatiwa kwamba kauli hizi ni kauli za khilafia kuna watu wana kauli hii na kuna watu wana kauli hii kuna watu wanaona rai ni kufuata mwezi wa mji wao wanamsikiliza kawi wao wanamsikiliza mufti wao na kuna wale wanaona mwezi duniani ni mwezi mmoja kokote utakapoonekana mwezi huu atakikana ifungwe nimalizie na mtume sallallahu alaihi wasallam wote hawa ni manubai ibn al-baji abul walid al-baji anasema imeenea hoja kwa wao kupitia kauli ya mtume aliposema sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi hao wanachuoni fungeni kwa kuonekana kwake na mle kwa kuonekana kwake kwa hiyo ukija ukatuambia kwamba hadithi hii wanawachuoni hawajaitafsiri kama mnavyotaka kutafsiri hawa ndio wana wanawachuoni wanasema hivyo kwa kusema malizia kabisa amru inda thubuti ruyati amun na amri kwenye hadithi hii iliyokuja ikiwataka juu ya kuthibitika au ikithibitisha jambo la kuonekana mwezi amri hii ni amun imeenea muwajjahun lijamii nnasi tena amri hapa imewaelekezea watu wote kwamba mwezi ukionekana ni wajibu ni lazima watu wafunge tena kamalisa akasema fi kulli makani kwenye kila sehemu ya dunia kila sehemu ya dunia sumu liruyati fungeni kwa kuonekana kwake kwa maana hoja ya watu wa upande wa pili tunaosimamia kauli ya kusema mwezi ukionekana mahala kokote tutatakikana tufunge sisi tunaifuata hii hadithi sumu liruyati wa aftiru liruyati na wale ndugu zetu wengine wanaoona kama mwezi utakaofuata ni mwezi wa mji wao nao pia wanawezekana wakatumia hoja ya hadithi hii kwa hiyo tatizo ni khilafu chanzo cha haya mambo yote ni khilafu tena khilafu ambazo ni sair zinafaa watu wakatofautiana pakapatikana watu wanafunga mwezi huu na pakapatikana watu wanafunga siku hii hakuna tatizo tatizo ni kukata moja kwa moja na kusema kwamba kauli sahihi ni kufunga na mwezi wa kadhi ni kufunga na mwezi wa mji wako hii ndio kauli yenye upata inayopelekea kuonyesha ya kwamba haya masadiri vyanzo vyote vya kielimu vinavyotaja mwezi unaoonekana khilafu zinazotajwa haya masadiri leo hii yote tuyaue vyanzo vyote hivi tuvitoe hii hapa ni moja katika kauli sehemu ndogo tu katika kauli za madhhabu ya imamu maliki kwa hiyo sisi tunakwenda na kauli uthibitisho ya kwamba mwezi ukionekana mahala kokote muda wa kuwa ni kwenye hii hii dunia Rabbil rabilalamin ni dunia ya allah subhanahu wa taala sisi tutafunga nimalize kwa kusema pamekuwa na mazungumzo mengi kuhusiana na kadhia hii ya kufuata mwezi kiasi cha kwamba zikatumika lugha mbaya zikatumika lugha za kejeli zinaodhoofisha hujja ya pili ya watu wengine ni kauli ambazo zinakatisha tamaa kuonyesha ya kwamba inawezekana vipi mtu akatamka maneno kama haya hali ya kuwa vitabu vya ahli sunna vitabu vya kimadhahibu vyote vinayazungumza masaili haya sisi ahli sunna wa Tanzania na wengineo na sisi ambao tupo maeneo haya tumekaa kwenye haya maeneo na mazingira haya tokea mwaka na moja tunategemea na kufuata mwezi utakaoonekana kokote na hatuhusishi sisi kuonekana mwezi kwenye nchi ya Saudi Arabia peke yake kuhusisha mwezi wa Saudi Arabia peke yake kwamba wakiuona wao sisi ndio tufunge au tufungue kuhusisha hilo hilo ni makosa wala hakuna mtu anayekubali hilo lakini kusema ya kwamba mwanzo utaonekana mahala kokote mimi nitafunga au nitafungua hii ni kauli iliyopo baina ya madhahibi ipo kwenye madhehebu na ni kauli ambayo ni mashuhuru kwamba imetangaa ni khilaf ayo ndugu zangu katika imani mwezi huu wa ramadhani unakuja kwa lengo la kutubadilisha nyoyo zetu na kutukurubisha kwa Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala. Tujitahidini pale ambapo tutapopata taarifa mahala kokote juu ya kuingia mwezi wa Ramadhani, mfahamu ya kwamba tumeshawajibikiwa kufunga mwezi wa Ramadhani. Ikiwa wewe ni katika watu ambao wanaona rai ya kufuata mwezi wa kokote ikiwa unauona msimamo huo basi fahamu ya kwamba usitie shaka wala taradudi baada ya kujithibitishia ya kwamba mwezi unaonekana usije ukajinyima fadhila ya kuikosa siku ya kwanza na ama wale wanaokwenda na msimamo wa kusema mwezi huu mpaka utangaze fulani online waende na msimamo huo waende na kauli hiyo lakini sisi tunasimama na kauli yetu hii kwa ajili ya kudiriki khairi na kwa ajili ya kudiriki taa ya Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma raddana ila dinika maraddan jamila Allahumma raddana ila dinika maraddan jamila Allahumma anfa'na bima qulna wa zidna ilma Allahumma anfa'na bima qulna wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin